nije proživljen. Rekli će gospodaru, zašto si me slijepa proživio kada sam vide imao, bit će mu rečeno, tako si ti u životu na, ovom, na onom svijetu, to je Dunjalučkom, zaboravio dokaze kojima sam te ja opominjao i tako ćeš danas doista zaboravljen biti. Znači, srž vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala jeste kako se približiti gospodaru i kako zaraditi njegovo zadovoljstvo. Eh, i da li se čuje tamo, da mi potvrde još jednom. Jer vidim nešto komešaju se oko vratiju, pa... Jel da? A, dobro. Ufa, da, da, da. Eyvah, neka pokucajte na vrat ako dobro čujete, Allah vas nagradio. Samo pokucajte na vrata da znam da me čujete. i džezakal da hre. Odlično. Dobro, dobro. Znači, ono čime se treba baviti vjernik jeste pitanje koje svaki jedan sebi treba postaviti, a posebno to pitanje trebaju postaviti stubovi naših kuća. A stubovi naših kuća su žene, znači stubovi naših kuća su supruge, muslimanska majka koja je istovremeno i majka i vaspitačica i borac na putu gospodara subhanahu wa ta'ala. I to je ona uloga koju je Islam daje. Pitanje koje svaka sestra sebi treba postaviti jeste da li ona želi biti sretna, da li ona želi biti mirna i spokojna, da li ona zaista želi da je niko ne ometa u njenom ibadetu, to je pokornosti prema gospodaru Đelefi da Ula, da li sestra želi sigurnost i bezbjednost, da li je to njena ambicija u životu na ovom svijetu što će kasnije rezultirati njenim spasom na ahiretu ukoliko ona ove svoje želje pretoči u pokornost i ibadet gospodaru subhanahu wa ta'ala. Svaka sestra treba znati da je potpuno sreće i radost samo u pokornosti gospodaru Želefi i Ula i da radost i da se radost može postići i sreća samo ako se iskreno slijedi menheđ to jest metod Allahove objave u suglasnosti sa onim što nam je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ostavio a o čemu govori Kur'an وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Ako se pokori Allahu i njegovom poslaniku, taj će velikim uspjehom uspjeti i ovo je obraćanje i muškom i ženskom podjednako, jer muškarac i žena podjednako učestvuju u podjeli onoga što im gospodar daje od blagodati, a i zajedno učestvuju u nagradi Allahovoj ukoliko su zajedno krenuli ka ostvarivanju tog plemenitog božanski zacrtanog cilja. S druge pak strane stoje oni supružnici koji se ne pomažu na Allahovom putu, koji ne vode računa o tome, a gospodar njihovo stanje opisuje riječima وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا i ko se suprostavi Allahu i njegovom poslaniku velikom i jasnom je zabludom zalutao. Draga i poštovana sestro, obraćamo se riječima iskrenog savjetnika i opominjača, pozivamo te, draga i poštovana sestro, da se bojiš uzvišenoga Allaha subhanahu wa ta'ala, pozivamo te da zahvaljuješ gospodaru subhanahu wa ta'ala na blagodatima koje ti je dao, da, za, da zahvališ Allahu na blagodati, na blagodati imana, da zahvališ Allahu na blagodati Kur'ana, jer je On taj koji te je stvorio, koji te je počastio, koji te od grijeha očistio, koji je učinio da ti budeš čestita majka muslimanka, koji je potigao, koji je, on je taj koji je podigao tvoju deređu i nemoj dozvoliti da sama sebi srušiš stepen kod uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, već uvijek i u svakoj situaciji traži od gospodara da te stavi pod okrilje njegove milosti, pod okrilje njegovog dina i njegovog kitaba. I time se ne treba zadovoljiti i to ti ne treba biti dovoljno. Naprotiv, trebaš se sjetiti da je gospodar objavio Kur'an i zbog tebe, da je gospodar objavio ajete koji se direktno odnose samo na tebe, da je naprotiv gospodar govorio o tvom stanju i o stanju tvojih sestara u vrijeme poslanika, ali i sratu pa sve do kijametskog dana, i da si ti počastvovana time što je gospodar objavio određene propise i odredbe koji se direktno odnose na tebe. A puno manje je onih propisa koji se direktno obraćaju muškarcima. Ti, kao čuvar svoje kuće, ne smiješ dozvoliti da u svojoj kući sudjeluješ ili budeš povod stvaranju atmosfere u kojoj će glavnu riječ voditi neposlušnost prema gospodaru subhanahu wa ta'ala i nemoj sebi dozvoliti da uzeš učešća u tome da od svoje djece umjesto iskrenih Allahovih robova učestvuješ u stvaranju nekakvih robota, nekakvih navijenih ljudi koji sutra neće znati šta je to gospodar subhanahu wa ta'ala tražio od njih u životu na ovom, na ovom svijetu. Draga i poštovana sestro, ti nikada sebi nećeš pronaći dostojanstvo, nikada nećeš spoznati svoj ponos, osim kroz ono što ti je gospodar Želefi Ula objavio, i sjeti se kako je gospodar Želešenuhu uzdigao ženu riječima وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا قَدْ بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ Kaže gospodar Žele Fi'ula, kritikujući i koreći one koji su u džahilijetu omalovažavali ženu i kada se neko od njih obveseli ženskim djetetom odmah mu srce odmah mu lice potamni a on sad ponižen i ne zna šta će sa sobom stidi se svoga naroda zbog zla koje ga je pogodilo svakako u ironičnom smislu se ovo govori e yumsikuhu ala hunin em je dusuhu fiturab i ne zna hoće li svoje lice zaroniti u prašinu i ne zna šta će sa samim sobom. To je bilo stanje džahilijeta i to je bila žena u vremenu prije džahilijeta, međutim gospodar je subhanahu wa ta'ala uzdigao ženu i dao joj je počasno mjesto vaspitačice i borca na putu gospodara subhanahu wa ta'ala što ona ne smije zanemariti i treba preuzeti na sebe odgovornost izgradnje novih generacija iskrenih vjernika i vjernica i to će kod nje biti maksimum koji gospodar subhanahu wa ta'ala traži od nje, a ona čestita u kući Allahovog roba, to je svoga supruga. Draga i poštovana sestro, kako da ne zahvaljuješ gospodaru na blagodati koje ti je dao, a on je taj koji te je uputio u njegov din, on je taj koji te je počastio ljepotom ove vjere, a ti dobro znaš da je na milione i milione drugih žena koje su daleko od Allahove upute i te nesretnice lutaju stalno izlažući sebe grijehu prema gospodaru subhanahu wa ta'ala a gospodar je taj koji te nije izdao On je taj koji te nije na cjedilu ostavio, zato je tvoja dužnost da se pridržavaš njegove vjere, tvoja je dužnost da stojiš ispred granica koje ti je gospodar subhanahu wa ta'ala propisao i da se svakako kloniš onoga što ti je on zabranio, bez obzira da li u pitanju obred ibadeta kojim se ti direktno obraćaš Allahu Đeleše'nuhu ili je u pitanju iskazivanje ibadeta prema gospodaru Đeleše'nuhu kroz poslušnost poslaniku sallallahu alihi wasallam time što ćeš svome suprugu demonstrirati poslušnost, pokornost, svakako uz uzajamnu suradnju i iskazivanje i te kako potrebne međusobne ljubavi između muškarca i žene, što će kulminirati zdravom zajednicom koja će proizvoditi samo iskrene Allahove robove, a da muškarac ne učini nasilje ženi i da žena ne učini nasilje svome suprugu, te da nestanu pred gospodara na sudnji dan, kažnjeni tražeći jedan od drugog ono zlo koje su jedan drugom nanijeli na ovom svijetu. Molim gospodara da nas sačuva, da nas sačuva takvog stanja. Draga i poštovana sestro, neprijatelja je puno, ima onih koji i kako žele iskoristiti slabost i neodlučnost naših sestara, pogotovo kada su u pitanju njihove kćeri i njihova djeca, pa ne žele da svojoj djeci, ne žele da prema svojoj djeci budu odlučni te ih nauči islamu, već ih šeita navodi da svojoj djeci daju slobodi na izboru, što će svakako neminovno izazvati katastrofalne posljedice po zdravu strukturu porodice, a posebno, a posebno u zemlji i mjestu u kojem se vi nalazite i živite. Puno je vukova koji žele rastrgnuti muslimanku, puno je onih koji žele muslimanku vratiti da ona bude nesretna, da ona bude razočarana, Puno je onih koji muslimanku pozivaju da se vrati u džehennem i ukoliko ti prihvatiš njihov poziv, budi sigurna da će te u džehennem strmoglaviti i da o tome uopšte neće razmišljati. Puno je onih koji žele da vide naše kćeri i naše sestre bez hijjaba. Puno je onih koji žele da vide da kod naše sestre nema stida, da kod, njega ne, da kod nje nema srama, da kod nje nema čistoće imana. Puno je onih koji žele da te vide kako si se ti okanila i napustila vađibe Islama. Puno je onih koji te žele ubiti i prostreljati svojim očima. Puno je onih koji žele da te vide kao običnu robinju svoga supruga i svoje djece, a ti to u biti nisi, jer prava Allahova robinja zaista se trudi da bude otkoristi svojem suprugu i, svojem, i svojoj djeci, ali kažemo da je prava robinja dunjalučka ona koja robuje svoje mužu i robuje svoje djeci u smislu da ne poziva ni supruga ne poziva ni djecu u pokornost gospodaru subhanahu wa ta'ala. Takva je prihvatila igru vukova i razjarenih psa da se pridruži njihovoj trpezi trpezi kufra, trpezi širka i trpezi neposlušnosti poslaniku sallallahu alaihi wasallame kroz neposlušnost suprugu ili ukoliko vidi kod supruga ono što ne valja, pusti ga, te ga ne opominje i ne, opo, i ne poziva ga na teubu Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame o važnosti očuvanja časti, ponosa i dostojanstva kod muslimanke objašnjava stanje u kojem se nalaze one žene koje su već prihvatile poziv šeitana i koje su se okanile Allahove vjere. Ovo vam govorim iz razloga jer svi vi ovdje prisutni imate žensku djecu. Pa će šeitan možda nekoga od vas napasti. Pa će u dotičnom trenutku vjerovati kako ne treba pritiskati svoje žensko dijete do određene dobi kada će možda već biti kasno, a i sami smo svjedoci da smo vidjeli ljude koji klanjaju namaz, zagovaraju takvaluk, zagovaraju iskreni imanu Allaha Đelešanuhu, pa su odlagali pokrivanje svoje djece sve do trenutka kada, njihove, kada su njihove kćeri odrasle i došli, došle su do stepena kada odbijaju da se pokriju jer su prihvatile savjete nastavnika i nastavnice u njihovim školama, a nisu prihvatili savjet njihovih roditelja koji je ite kako veoma, veoma zakasnio. Kaže poslanik sallallahu alaihi sellem: Sinfani min ahli nari lem erahuma Dvije vrste stanovnika vatre ja nisam vidio, pa je spomenuo prvu vrstu, to je vrsta, to jest to su ljudi koji bičuju druge ljude bićevima koji su poput kravljih repova, a druga vrsta koju poslanik sallallahu alaihi wasallam nije vidio, znači druga vrsta skupina džehennemlija jesu nisaun kasijatun arijat mumilatin mailat ruusuhunne ke esnimetil buhtin maile la jedhulne ljennete wa la jeđidne rihaha wa inne rihaha ليوجد من مسيرة كذا وكذا to su žene otkrivene i razgoličene u hodu će svojem zanositi i svakako muškarce zavoditi, jel tako? Glave će im biti poput grbe kamila, neće ući u džennet, niti će osjetiti miris dženneta, a zaista se miris dženeta osjeća na udaljenosti tolikoj i tolikoj, kako se spominje u ovom rivajetu, a u drugom se rivajetu spominje da se e, miris dženeta osjeća na udaljenosti od 500 godina hoda. Draga i poštovana sestro, ti nikako ne želiš i prezireš da budeš od stanovnika vatre, kao što to prezire svaki iskreni vjernik u gospodara subhanahu wa ta'ala. Zar je moguće da je iskreni vjernik u gospodara dozvoli da bude plijen šeitana i njegove vojske? Zar je moguće da sestra nije svjesna toga da ona mora biti bedem časti i čestitosti da je ona ta koja će čuvanjem svoje časti i čestitosti, a to se može samo učiniti kroz redovno obavljanje namaza, redovno spominjanje gospodara, pozivanje svoje porodice u pokornost gospodaru subhanahu wa ta'ala i to je ono što će gospodar pohvaliti na ovom svijetu i to je ono zbog čega će gospodar nagraditi na drugom svijetu i svakako će sestru sačuvati od vukova, kufra i širka. Draga i poštovana sestro, ti koja si povjerovalo, povjerovala u Allaha, ti koja činiš seždu gospodaru, ti koja se pokrivaš velom bogobojaznosti i čestitosti pred gospodarom. Čuvaj se da ne dozvoliš da te u jednom trenutku šeitan shrva, da ne dozvoliš da padneš, jer ako ti budeš pala, sa, tobo, sa tobom će se srušiti cijela konstrukcija tvoje islamske porodice. Onoga trenutka kada žena padne, sebi će dozvoliti da se poistovjeti sa nevjernicama, a koja se poistovjeti sa nevjernicama, postaće jedna od njih, a kada postane jedna od njih, ona će se okrenuti protiv Allahove vjere, okrenuće, okrenuće se protiv svega onoga što gospodar subhanahu wa ta'ala mrzi i što njemu dželle ša'nuhu nikako nije drago. Poštovana sestro, čuvaj svoju kuću čuvaj čast svoga supruga, čuvaj čast svoje djece i nemoj nikako dozvoliti da zapostavljaš klanjanje namaza i ako se nalaziš u zemlji u kojoj ne čuješ ezan, obavezno sebi dobavi vaktiju da budeš obavještena o vremenu nastupanja ezana i nikako nemoj propustati navremeno obavljanje namaza u kući, jer je to tebi vađib i tako ćeš te približiti gospodaru Đelle Fi'ula. Ako ti obavljaš namaz iskreno, ako si svoje čelo podredila živom i vječnom gospodaru, ako je tvoj sluh pokoran gospodaru, ako je tvoj vid pokoran gospodaru, onda budi sigurna da će ti gospodar sve ono što si propustila na dunjaluku, propustila u smislu da šeitan izaziva kod insana osjećaj da je nešto propustio na dunjaluku, sve ono što je propušteno, to jest sve ono što je napušteno Allaha radi, da će se sve to, inša Allahu ta'ala, nadoknaditi na sudnjem danu, a i prije sudnjega dana, gospodar će zbog toga nagraditi na dunjaluku, budi sigurna u to, jer poslanik sallallahu alaihi sallam kaže men tereke še'an lillahi awadahu Allahu hajran minhu ko se okane nečega Allaha radi, Allah će mu to sigurno nečim boljim zamijeniti. Onaj koji se okanio zabrane, gospodar mu je zamijenio bogobojaznošću. Onaj koji se okanio slušanja harama, gospodar mu je žele še'nuhu omilio slušanje Kur'ana. Onaj koji se okanio nepotrebnog gubljenja vremena, gospodar mu je to zamijenio ulaganjem svojeg vremena u ibadat. Onaj koji se okanio ljubavi prema onome što je gospodar zabranio, gospodar mu je to nadoknadio svojom ličnom ljubavlju Đelešenuhu. Draga sestro, nemoj nikako zaboraviti da je prava sreća u vječnosti ahireta, da je prava nesreća propast na ovom svijetu i džehennem na drugom svijetu. Budi od onih koji puno, koje puno spominju smrt, budi od onih koje se puno sjećaju Allaha Đelešanuhu i njegovih riječi kulu nefsin zaikatul meut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور svaka će duša sigurno smrt osjetiti i vi ćete samo na sudnjem danu biti nagrađivani zbog onoga što ste radili, pa ko sebe spasi od vatre i bude uveden u džennet, taj je veliki uspjeh postigao, a život na ovom svijetu je samo kratkotrajna, samo kratkotrajni užitak. Sjeti se toga da je i prije tebe bilo žena, da je i prije tebe bilo Allahovih robinja, i da su sve one preselile gospodaru Đelile Še'nuhu. Sjeti se toga da je gospodar Subhanahu wa ta'ala u Kur'anu naveo primjer dvije žene koje su u džennetu i gospodar Đele Fi'ula ljudima daje primjer ovih žena koje su zaradile dženne spominje Asiju ženu Faraonovu koja je molila gospodara da je sačuva faraona i da, ga, i da je sačuva njegovih zlih djela. Pa je gospodar zbog toga uveo u džene, jer je bila iskrena sa Allahom. Kada je rekla Rabbi ne džini min fir'aune u ameli, gospodaru spasi me faraona i njegovih djela. Gospodar je spomenuo Merijem alaiha koja je zbog svoje čestitosti i iskrenosti sa gospodarom ušla u džene, pa je gospodar ove dvije žene naveo kao primjer cijelom čovječanstvu u Kur'anu koji će se čitati do sudnjega dana. A također navodi primjer dvije žene koje će biti u džehennemu zato što su bile neposlušne Allahu pa nakon toga Pa nakon toga su bile neposlušne Allahovim iskrenim robovima, to jest Nuhu i Lutu, alejhima selam. I ne sjećam se da se igdje u Kur'anu neki muškarac po imenu spominje i da se za njega garantuje džennet, kao što je to slučaj sa Asijom, ženom Faraona i Merijemom, majkom Isa alihi salatu wasalam i time se još jednom ističe važnost i uloga tvoje, tvojeg prisustva u islamskoj, to jest muslimanskoj porodici, a s druge pak strane ne zaboravi da se poistovjetiš sa ženama poslanika, sallallahu alaihi sallam, sa ženama koje su odgajale muđahide, sa ženama koje su odgajale muškarčine, sa